веќе цел месец некако мислите ми одат натаму, размислувам околу верата, па еве, самите знаете, таму уште пред Великден, за неверниот Тома, за неверието, потоа за маловерието, и така истражувајќи ова недела, а, сакав да знам дека има некои места, нели, кај што, кај што, или, нели, оној кој што Исус го исцелува, вели, помогни му, верувам, ама помогни му на моето неверие. Меѓутоа сакав да најдам дел кај што учениците, пошто нели еве цело време некако тие се во центарот, како и ние, кој што сме во ова време Христови ученици, сакав да најдам момент кај што тие бараат дај ни вера или придај ни вера, дали се кејавате, може би каде има текст кај што учениците вели, велат и во кој контекст го велат тоа. Мислам, добро, контекстот ќе увидиме во темата, мегуто дали се кејавате, може би на некој текст кај што велат придај ни вера, кој што тако много не, не е потребно. Тоа е еден текст во Библијата кој што еден пасос, тоа се десетина стихови во Лука 17 глава, за кој што не знам јас од како сум тука, ја не се секам, може би Јани ке се сети, ако ги проучавал некојаш, да ги изнесувам, мислам, ама е текст кој што за мене беше по посебно а, посебен предизвик, затоа што скоро ништо, односно многу малку, онака штуро може да најдете нешто, некој коментар од Елен Вајц. Што е посебен предизвик, наистина, за вакви текстови. Оти, нели, лесно е Ја обично така практикувам, се што е инспирирано, тоа е она што сакам да го изнесам, ништо повеќе од мене, или само некој коментарче така за да спојам, за да го спојам тоа во една целина, но овде имаме една интересна парабола, која што исто така не е обфатена како ја што знам од Елен Вајт. И еден куп полки. 17 глава, значи Лука, еве ќе почнеме од првиот стих, значи тоа се првите десетина стиха. Опомени и совети, инако овде носи наслов оваа глава. Па да читаме. И им рече на своите ученици. Не е можно да не дојдат соблазни. Ова ќе осретните на друго место, како да речеме таму, Матеј, мислам, беше 17 глава. <clears throat> не е можно да не дојдат соблазни, но горко на оној преку кого доаѓаат. Подобро би било за него да му биде обесен мелнички камен на вратот и да го фрлат во морето, отколку да соблазни еден од малије. Значи, првите два стиха е на кратко. Исус обрнува внимание, значи им зборува на учениците, да внимаваат да не соблазнат некого од малите. Кои беа тие малите? За што мисли овде? ако секјавате на она глава, што беше Римјаните 14 глава, која нели, го имав, ја, уме, ја имавме пулката за Римјаните. Да, слабите. Таму беше слабите во верата. И некако не ја разне, јас според мене не ја разјаснивме доволно тогаш за време на пулката, но во ред, тоа е во некоја друга прилика, може би пак ете ке ќе можеме да проговориме, слабите, малите во верата, и вистина ова е голема одговорност и за сите нас денеска, кои што, ели, човек обично повеќе свртен кон себе и повеќе гледа за себе, па не мари многу за другите, за дали некој има послаб во верата, па дали со некои постапки може да, да поделува врз него негативно на неговата вера, односно да го соблазни. И, како што вели овде, писмото вели подобро е да си значи, обиси мелнички камен, а може да замислите што е мелнички камен, а колко е тоа тешко да си го обеси, вика и да се фрли таму во морето и тоа значи крај. Ши нема да излезе, таму на дното ќе падне. Потоа вели, внимавајте на себе, третиот, и, третиот стих, внимавајте на себе, ако ти сгреши твојот брат, е сега, значи имаме обратна ситуација, вие можете да се облазните некого, и со тоа да му сгрешите. Меѓутоа сега ако ви сгреши некој вам, значи ако ти сгреши твојот брат, укори го и прости му ако се покае. И за ова имаме совети, прекрасни совети во Матеја 18 глава. Значи, ако ти сгреши некој, како да го укориш? Значи, не премин да слушнат сите, па на крајот тој туку треба да отидеш кај него и да го укориш, нормално укор, сега тоа како го ние подразбираме онака човечки, изнавикај му се, <laughs> не е сигурно така, во еден христијански дух, укори го, вели, поучи го со цел да го придобиеш. Матеј 18 глава, 15 стих па надолу, поготово 15 стих. Ако не те нели послуша, па дојди уште со, со еден брат, па на крајот, или и пред цела црква, ако е потребно. Значи, тоа е, то е постапката. У кој го вели и прости му ако се покае. И сега четвртиот стих. Вели, ако и седом пати на ден сгреши против тебе, и седом пати се обрати кон тебе и рече се каам, прости му. Ја сега не знам кој, кој би можел да ви греши седом пати во текот на еден ден. <laughs> Има ли некојаш, може би, некоја таква прилика во црква, да речем? Тоа то најобично, најобичајно да ми се случило во сабота, за жал, мислам. Е, така, значи, или жената, или децата, или некој со кој што, <laughs> мислам, нај, најлесно може да се спречкате, да се скарате, да, да се сгрешките едноставно, со кого најчесто се гледате, не знам, може би некој предпоставен на работа, мада не знам, кој тип на работа би било тоа. Па. Да, да, да. Така. Значи, и вели, и седум пати да ти сгреши, и седум пати да дојде и да рече, се кајам и седум пати треба да му простиш. Да ме прашам, ово е лесно или тешко? Онака човечки, искрено. Не е лесна работа. Воопшто не е лесна. Пазите, доаѓа и се кае. Може да си речете, чека бе, шо, шо се бламира овој со мене сега си? Еднаш, два пати, три пати, пет пати, па седом пати. Ке дојде ми до тоа. И сега петиот стих апостолите на ова, видите што, знаете, читав некои разни коментари, некои викаат, ова се некои посебни делови, па Лука ги уфрлал, па немаат врска еден со друг, ама ја ја гледам и те така како една дебела врска гледам овде, во овој пас со 10 стиха. Што вели петиот стих? Апостолите му рекува на Господа. Значи, кога го слушаат овој, вели, придај ни вера. Придај ни вера. Ова е, ова е тешко нешто, а ни треба вера за ова. Пазете, луѓе, ние ќе се соочуваме со такви страшни настани, се соочуваме со големи проблеми во животот на кои што ни е потребна вера, ама ова е, ќе речеш мало, ама не е, убаво кажа Васко, ова е голема работа, за ова треба вера. А столите се искрени овде, вели, придај ни вера. Каде бе седом пати, како седом пати да му простам некому? Па ние еднаш и тоа за најмала ситница тука може да Оче да се исповадиме какво простување. Апостолите му рекува на Господа, придај ни вера. А Господ рече, и сега е интересно како тоа <clears throat> Господ, Господ им одговара. Дали има на едно место таму во Римјаните 12 глава, 3 стих, нели, секој има некоја мера на вера. Мерка на вера му е дадена. Нели, верата е дар од Бога, сега. И сега, дали, што е работа сега тука? Дали имаме ние малку вера, дали треба повише вера? Што е работата? Што е суштината? Вели <clears throat> Господ им рече, ако навистина имате вера колку синапово зрно, тоа е најситното зрно таму во библијски Израел, кој што може да го најдете. Кај нас, што за мафионот е поситен, мислам. <laughs> Да. Добро. Значи, како и да е, станува збор за нешто ситно, ситно, ситно. И толку да имате вера, ќе <clears throat> се случи чудо. Можете чудо да правите со толку вера. И кој е чудото? Ако имате вера колку си напало зрно, ќе и речете на црницава, откорни се и пресади се во морето. И таа ќе послуша. Таа би ме послушала. Не знам како Uh, би сакал да ми каже, Зорица, мислам дека има друг превод. Што стои тамо, црница? Во тој превод. Црница. Сега, тука, тука има мал проблем во преводот, значи, тоа станува зврзено дрво, кој што тука не се среќава тамо доле, што е некоја мешавина меѓу црница и смоква. Значи, нешто као дива смоква. Значи, не е... Ние знаеме што е црница, нели, кај нас. Црницата воопшто нити е, нити е некоја големо дрво, нити е некоја јако дрво, Дуденка, да, во ред. Или може да дури оние црните што се, нели има бели и црни, ти дури може ти во вид на грмушка, а се <clears throat> малте не, <clears throat> може да ги наречете грмушка. Но овде станува збор за едно дрво, дрво веројатно се предпоставува на кој што и Захеј се качил, значи високо, а крупно дрво на кој што Захеј се качил за да го види Исуса. Таму вели дива смоква во случајот со Захеј. Ја го истражував ова малко и, значи, навистина станува збор за дрво, кое што многу лесно е да се зафати, а кој ќе се зафати, тешко е да го искорениш. Значи, то, има таков широк и длабок систем на корења. То, нема тука копачење, не знам што сакате да правите, му пак ќе никне, пак ќе пак ќе потера. Зошто ова е значено? Па затоа што предходно станува збор за проштевање да имате сила, да имате вера, да имате доволно љубов, да, да сте доволно понизни, милостиви, да му простите дури и седом пати ако ви дојде некој. Или ќе чувате горчина во себе, ќе чувате а, ќе се лутите, нешто што многу лесно се појавува, а многу тешко се искоренува. Мислам, тоа сите можеме да го потврдиме дека е така. Нема кој може да го негира ова. Иако сите, нели сме, некој може полесно се лути, некој малку потешко и така натаму. Сите сме различни, но сепак генерално горчината, лутината, место прошката, наистина многу лесно може да се појави да, да заземе таков цврст корен. И сега вели и мала верас, како си наполо зрна ако имате, таквото дрво може да го откорните и да го фрлите во морето. А што асоцира? Што фрла таму во морето? Исус во една друга прилика. Што ќе каже? гревовите наши ќе ги фрли, вика, таму длавоко во морето, готово, и не се секија веќе на нив. Значи, тотално искоренување, крај. Со таква ситна вера. Значи, што асоцира, што кажува тој стихој, обе, не е, не е до големината на верата, него нешто друго е проблем. Тоа дали верата сме ја ставили во функција? Дејан, ти си? Ти си? Добре, си извинува, вака, ама... Дејан ми заличе на некој друг. Значи, не е до големината на верата. Учениците велат, велат придај вера, а Исус им вели. Ако навистина имате вера, не ако имате, Вие имате, ја имате таа ситна вера. Колку толку имате ситна вера, ама ставете во функција. Што значи? да ја ставиш верата во функција. И на тај начин и ќе јакне верата. Што, што и да е, ако него ставите во функција, ќе слабе, ќе омлитави, ќе атрофира, како да каже. Е, било кој мускул, вашето тело, ако не го вежбате, ако немате физички активности, ќе атрофира, ќе ослабне, И верата треба да ја вежбате. Треба да ставите во функција. А како верата действува? Како функционира верата? Кој е погонот, енергијата, горивото? Добро, тоа е резултатот на вера. Добро, ако не се секјаваме Галатјаните 5-6. Ако го најде некој не го очита, малку... Много... Има време, не мора да се брзаме, па толку се. Галатјаните 5.6 Зашто во Христа Исуса нито обрезанието има вредност, нито необрезанието, туку верата која действува преку љубовта. Ја чисти душата, го чисти срцето, ти каже Елен Вајт. Љубовта е таа енергија која што ја покренува и ја става во функција верата. И сега вие <laughs> седом пати ќе ви сгреши некој, седом пати ќе ви доаѓа да, да, да, да ви се кае и вие барате поголема вера. Е, любовта треба да ја имате. Да, да ставите во функција верата. Любовта ви е потребна за тоа. И тогаш и таа ситна вера, и како си наполво зрно, е посилна од тоа дрво кој што има, го има најсилниот, може би, коренов систем. И тешко се искоренува. Горчината, гордоста, не знам што, се може тука да ставиме, за да, ако некој се кае, не му простам. Па, како што вели таму Елен Вајд во своите коментари, вели, аха, чека сега, па седум пати, па седум пати ми се кае, па кој знае, кој му се сега побудите, па кој, па, па се бавиме со тоа. Наша должност е да му простиме, ако се кае. А да не навлегуваме во води во кој што не треба да навлегуваме и не спееме. Ќе видиме подолу тоа дека е така од параболата што ќе ме каже Исус. И сега видите, почнува со параболата од 7 стихи. Тие бараат вера, Господе, придај ни вера, а Исус им кажува парабола, кој што не ја спомнува верата воопшто. Вели вака, кој од вас, ако има слуга, значи, вие сте господарот, вие имате слуга, кој ора или го чува стадото, значи, ја врши својата должност, значи, дали е на поле, копа се, било што, ги пасе овците, говедата, и ке, ке му рече кога ќе се врати од полето, ќе се врати од таа должност. Дојди брго и прилегни покри трпезава нема ли да му каже, значи, дојди, ајде, ке, ке, ке, ке јадеме. Или пак нема ли да му каже следно, што ќе му каже? Приготви ми нешто за вечера и препаши се, за да ми служиш доека јадам и пијам, а потоа ти ќе јадеш и ќе пиеш. Не тоа, ќе видиме. Која е суштината овде? И деветиот стих зар ќе му благодари на слугата што ја исполнувал заповета? Нема ни благодарам до слуште. Нема ни фала. Така и вие, еве го наручението целта на ова парабола. Така и вие, кога исполнувате се што ви е заповедано, речете, ние сме неполезни слуги. Ова има врска, нели, со мината полука. Управител и така натаму. полезни слуги. Зошто? Зошто ги извршив, го извршивте она што бевте должни да го извршите. Но слугата му е должност тоа да го изврши. И нема потреба, и не треба ни да очекува ни фала. И сега, чудно е, учениците вели придајни вера, велат придајни вера, а Исус им кажува парабола каде што им кажува дека треба да бидат послушни, да држат се. И некој, како што имав во минатата полука или кога, беше, сака да ги развои верата и послушност. Исус не прави некоја разлика оде. И нормално, онај најбитен дел, љубовта, преку која што функционира таа вера. А веќе ја видов. Значи, дали ние, како што веќе спомнав, дали кога ќе дојде некој, и значи еве седом пати не изгрешил и седом пати се кае, ќе му простиме. Нам не е должност да му простиме. Ако држиме се, а тоа нормално не го можеме самите, туку пак со Божја помош, и што нешто посебно правиме, па тоа ни е должност. пофалба бараме, ќе слушнам, од еден разочаран брат. Никој ни фала не ми вика, бе. Толку книги сум дал, не знам, вола, не знам, толку сум работил, толку не знам што е, што ме снаја, сега, никој фала не ми вика. Што бараш фала? Така и вие, кога исполнувате се што ви е заповедано, речете, ние сме неполезни слуги, зашто го извршивме она што бевме должни да го извршуваме, да го извршиме. Ние сме должни да простиме. Понатака не е наша работа. Ние сме должни единствено што? Што вели Римјаните 13.8? Ајде да отвориме да не го кажем на памет, многу по-силно е кога ќе го прочитаме. Римејате 13.8. Не должете му никому ништо. Еве, исто врска со прошлата поука. Освен да се любите еден со друг, зашто кој го люби другиот, го исполнува законот. <laughs> Не должите му никому ништо освен љубов. Ние сме должни да го сакаме ближниот, да го сакаме Бога, нормално ако. И за тоа нема никаква пофалба. Зошто? Нели на други места Павле си каже, нема со што ние се фалиме. Верата, толку да ја имаме, како си напово зрно, е дар од Бога. Љубовта што е? Дар од Бога, таа љубов, таа агапе љубов, ја добиваме, како што ели таму тамо Павле во друго место, излевајќи го Господ од дух во нас ја излева и любовта, таа любов која што ни потреба. Тоаш нема да ни биде тешко да го трпиме другиот и ако ќе дојде да се покаја да му простиме едноставно. Дали ако се сеќавате за денеска имаме утрински стихови од 13 глава од Коринкјаните – Да, од четврти до седми стих, тоа се утрските стихови, четврти, односно четвртиот стих почнува со љубовта долго трпи, а таму во седмиот стих уште една се повторува, љубовта се трпи. Дори два пати спомнува Павле, се трпи, долго трпи. Долго трпелива. Тоа е љубовта. И ке трпи, и ке простува. Тоа е должност. Должни сме да простиме, должни сме, должни, должни сме да любиме, да сакаме. Значи, не е до верата, не е до големината на верата, некој ќе рече, па чека, Господе, мене си ми дал толку, на него си му, си му дал толку. Да ја ставиме во функција верата треба. А без љубовта, без присутство на љубовта, ништо. Нема дела. Без љубовта, без Духот Свети, Без тоа да тој не потикнува на тие дела, нема ни дела, односно верата е мртва, таква вера е нешто не функционира, нешто е атрофирана, туку вели Яков и мртва да каже. И сега на крајот само прочитаме еден цитат од Елен Вајт, кој, што се однесува на десетиот стих и тука е коментарот од Елен Вајт, ништо погоре или предходно, иако или од први до трети стих и до четврти всушност до некаде се коментираат во други глави, како да речеме во Матеј таму 17 до 18 глава кај беше. И да не заборавам претходно го спомнам она што кажи Васко, значи во една друга прилика која Петар ќе постави слично прашање и сега држејки се на ова, ќе рече а, Господе, а, до седом пати ли да му простам? И Исус ќе му рече, не до седом пати, току до седом по седумдесет. Оно што го вели преку цитат Елен Вајт, што е најразбирлив според мене како одговор на ова, е, нам не ни е простено за тоа што проштеваме. Тој помет не го спомнавме, нели, во а, молитвата Оче наш, вели, простени ги долговите како што ние што им простеваме нашите должници. значи, нам не, не е простено затоа што проштеваме, туку додека проштеваме. Што значи ова? Ние треба секојаш да биме спремни, ние треба да имаме секојаш дух на проштевање. Секојаш. Што во случај ако не се покае, ако не се кае братот или сестрата, е, ви сгрешили не се кае. И како став треба да земе тогаш ви? Дали сте размислували за тоа? Значи, дали треба да му простите или не? во себе треба да му простите. Дали на него треба да му простите да го изговорите тоа пред него е тоа е знак прашалник. Зошто? Затоа што може да го научите на, на лоша лекција. А па после да си земе уште повеќе сила или, знаете, како што знаеме да бидеме ние, луѓето, во грешна природа. Но во себе ние секојаш треба да го имаме тој дух на проштување, спремност на простување. Кој сами од Господ е таков. Само што ќе го признаеме гревот, веднаш ни простува. Не дека тоа е простено за простено, тоа не дека тој се оддалечува од нас, не знам кој знае како гледа на нас, не, се труди се што може да направи за да не доведе до покаяние и до за да ни ја даде таа прошка. Ова е значено, значи, оно што зборуваме за прошката, затоа што ако се сегавате на Марија и Магдалена, И онаа лекција што Исус ќе одржи пред се пред Симона, за да Симон ја разбере лекцијата, што вели таму, кому повеќе му е простено, тој повеќе љуби. Значи, е, пак таа енергија што треба да има верата, љубовта. Вие кога простувате, вие, просту, вие сте потикнати од љубов, не може од нешто друго. Ама и го потикнувате другиот на кого што ќе му простите на љубов. Друго нема, резултатот е тој. Само да ги прочитам още овие цитати и ќе завршиме, кои што се однесуват на десетиот стих. Што сака да каже неполезни слуги? Што сака да каже со тоа не треба да очекуваме никаква пофалба. Туку едностав, затоа што едноставно сме го извршили оно што сме биле должни да го извршиме. Вели, нашите добри дела не се никакво сведоќство, Еве во оправдувањето со вера, значи во целиот овој контекст. Нашите добри дела не се никакво сведоќство со кое можеме да му се порачаме на Бога, И ние сами по себе не поседуваме ништо врз кое што би можеле да полагаме некакво право за спасение на својата душа. Спасението е незаслужен дар од Бога. Само заради Христа, му го, кој, кој, што само, кој што само заради Христа му го подарува на онај кој ќе поверува. Само заради Христа, заради неговите заслуги. Во својата божествена мудрост и незаслужена милост Бог одредил добрите дела да бидат наградени. Тој не прифаќа единствено благодарејќи, тој не прифаќа, значи не прифаќа нас, единствено благодарејќи им на Христовите заслуги, а делата на милост, љубов и милосве, кои ние ги правиме, представуваат само плодови на верата и стануваат благослов за нас, бидејќи луѓето наградата треба да ја примат според своите дела. Пријатниот мирис на Христовите заслуги прави нашите дела да му бидат угодни на Бога и тоа не оспособува да правиме дела за кои тој не награди. Во самите наши дела нема никакви заслуги. И која ќе направиме се што е во наша моќ, треба да се вброиме меѓу неполезните слуги. Ние не заслужуваме никаква благодарност од Бога. Сме го направиле само она што сме биле должни да го направиме и нашите дела не се направени со силата на нашата грешна природа. Затоа, какво фала очекуваме? Кога и верата е негов дар, кога и љубовта е негов дар, и кога и сето тоа што го правиме, таа, тоа ставање во функција на верата пак е негов дар, како што вели во Филипијаните, јас ке действувам у вас да сакате и да постапувате според мојата воля. Не е мала работа, значи, не е мала работа да се искорне она дрво кој што толку лесно се зафаќа, а тешко се искоренува. Не е мала работа затоа што креира многу проблеми, знае да креира многу проблеми. Затоа ни е потребна Божијата помош. Да ставиме во функција нашата вера, колкава и да е. Што би правеле ние утре, со предизвестите што стојат пред нас, ако ние не можеме да си простиме еден на друг. Дали Исус вели, која ќе дојдам на земјата, дали ќе најдам вера? Апостолите овде бараат вера, да Господ да им придојде вера, за да му простат на својот ближен седом пати, а не камо ли седом по седумдесет. Мислам, тоа е невозможно, но се е возможно. како да се навикнати, да им треба вера да се случи чудо, чудо, кој знае на што мислат чудо, како да, ете, да се смири морето и така натаму, но и ова е чудо за нив. Чудо е за нив, чудо е и за нас, да му простиш на некој што седом пати ќе ти изгреши од текот на Тоа е чудо, тоа е вистинско чудо. Но чудата се можни и со таа ситна вера, ако ја ставиме во функција, значи, да ја предодадеме љубовта, да го разбереме еве тој што не што не изгрешил. Знаете, често пати ние луѓе, човечки е тоа. Само ние си се разбираме самите себе си. Само нашите тешкоти се тешкоти, ама на другиот тешкотиите не се. Не можеме да го разбереме другиот. Затоа што немаме љубовта. Не можеме ние ако не се разбираме, ако ние немаме љубовта, ако ние не можеме да си простиме меѓу себе да очекуваме утре да се соочиме со големите предизвици кои ќе ни биде потребните како вера. Господ нека ни помогне, наистина ни е потребна помош. Почнувајќи од мене, па сите понатаму, затоа што сите знаеме да да сгрешиме и да се јави тој горшлив корен. Не спомнав, но еве сега ми текнува да спомнам за тоа дрво. Плодот што го дава, таа дива смоква, е и горчлив, е и кисел, е и лут. Ај, одете, јадете го да ви видам. <laughs> и не само тоа, не знам дали сте читале, тоа се однесува на, не знам, не сум експерт, тоа што прочитав, се однесува на, та, на тоа дрво, на таа дива смоква, но и на оние, така наречени, машки смокви, колко се јас се разбирам, ја ви кажам, како што сум читал, машки смокви кои што треба да бидат оплодени. Знаете што е смоквата у суштина? Сте видели ли смоква да цвета? Па, самиот плод е цвет, ама свртен навнатре. Кој ќе ја раскршите вака смоквата, што добивате, мислам. Дали го приметувате тоа? И знаете ли како се оплодуваат? Се зборувам за тие, машки, не знам, таа дива смоква. Пчелата не ги оплодува, току оса. Оса, матица, како ја викаат таа, што ќе навлезе, а, тој простор, во смоквата внатре ќе положи јајца и таа тука умира. Таа оса тука умира, а овие кои што ќе се излезат малите, излегуваат низ и живеат. Значи, во секоја смоква, такви смокви имате <laughs> значи, не зборувам за смоквите што ги јадеме, пазите. Тогаш ќе имаат проблем тука и, и вегетаријанците. <laughs> Зборот ми беше кисело, луто, горчливо, па и оса, знаете што асоцира осата. Колку често ние знаеме да видиме како оси, а многу тешко да, да, да, да простиме. Че значи, Господ нека ни помогне. Амин.